تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau 27 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratu maryam alaihi salam kuma yau wannan shine majalisinmu na ƙarshe na wannan shekara muna fatan ya zama khitamuhu misk jiya mun tsaya akan ayata 58 yau zamu tashi kan ayata 59 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat sai wasu bara gurbi suka biyo bayan su wanda suka tozarta sallah suka bi sha'awace sha'awacen su fa sawfa ghayya ba da jimawa ba za su hadu da mummunar azaba illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la na shai'a, to waɗannan su ne za su shiga aljanna kuma ba za a zalunce su wato ba za a rage musu komai na sakamakonsu ba bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama faɗar tawaga ta bayan Allah annabawa da waɗanda suka bi tafarkinsu, su waɗanda suka tsare iyakokin Allah subhanahu wata'ala suka bi dokokin Allah suka bar abubuwan da Allah ya hana su sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya ambaci cewa bayansu sai aka samu wasu bara gurbi sun zo a bayansu ce fa khalafa min ba'dihim khalfun akwai khalafun akwai khalfun akwai khalafun bi fathil lami khalafun akwai kuma khalfun bi lami a larabci aka ce khalaf to ana nufin waɗanda za su maye mutanen kirki da za su maye gurbin wasu mutanen kirki da suka gabace su wato mutanen da za su mai gurbin mutanen kirki su ba su zan mutanen kirki shine khalaf amma aka ce khalfun to ana nufin bara gurbi wanda za su zo su mai gurbin wasu mutanen kirki amma su kuma ba na kirki ba to su ne larabawa suke a larabci ake ce musu khalfun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ana ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun can a ah, cikin suratul araf Allah subhanahu wataala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana haka da inda khalfun tazo da sukunul lam to tana nufin wasu bara gurbi da za su biyo bayan mutanen kirki sun wuce to bayan annabawan da suka gabata to a cikin zurriyar waɗannan annabawa da aka ambata annabi idris alaihi salam annabi nuhu alaihi salam da kuma zurriyar annabi ibrahim alaihi salam wanda daga. sa ne ko ta tsatsansa ne aka samu manya-manyan waɗannan ƙabilu guda biyu waɗanda suka yi wato rassa da yawa wato ƙabila ta banu isra'ila da kuma ƙabilar larabawa banu isra'ila wanda suka fito daga tsatsan isma'il alaihissalam wanda kissarsa ta gabata sai kuma banu isra'ila wanda suka fito daga tsatsan yaƙob wanda shi ma ambatansa ya gabata to allah subhanahu wataala ce to duk bayan waɗancan na kirki sun wuce to sai aka samu kuma wasu waɗanda suka zo suka tozarta sallah suka tozarta sallah sallah ɗin da ita ce ginshikin addini ita ce ginshikin imani a duk cikin ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta wa bayansa bayan kalmar shahada babu abin da ya kai girma da matsayi da darajar sallah idan bawa ya kiyaye sallah to ana sa tsammanin ana da kyakkyawan tsammanin cewa zai kiyaye sauran wajibai da Allah ya ɗora masa amma idan har ka samu yana tozarta sallah to da wahala ne kuma ka samu cewa sauran haƙoƙi na ubangiji da haƙoƙin bayan Allah baya tozarta su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya sallah ita ce ginshikin addini wanda duk ya tsayar da ita to ya tsayar da addini wanda kuma ya tozarta ta to sai ka samu ya fito zarta abin da ba ita ba shi yasa alama ta mutumin kirki shine tsayar da sallah akan lokacinta da halartar ta cikin jama'a da yin ta yadda aka aka umarce shi yayi ta wato tare da kula da haƙoƙinta rukunnanta wajibanta da sauransu wannan alama ce ta mutumin kirki kuma wannan zai taimaka masa wajen gyara rayuwarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mutum aikata alfasha da aikin da yake wato wanda yake mara kyau to Allah subhanahu wataala ya ce to waɗanda suka biyo baya sun tozarta wannan babban hakki na ubangiji shine sallah wattaba'u shahawat sannan kuma suka bi soye-soyen zukatansu wato ya zama da duniya ce kawai a gabansu abinda duk ransu yake so shi suke yi abinda zuciyarsu ta raya musu shi suke yi ba tare da dora shi bisa ma'auni na neman yarda Allah ba ba tare da ɗora shi kan mizani ko sikeli na shari'a ba abinda kawai ransu yake so shi suke yi waɗannan babu shakka ba sa tunanin ranar lahira الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah ce waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu sannan kuma suka yarda suka amince suka raja'a akan rayuwar duniya suka nutsu da ita ma'ana abinda kawai suke nema a rayuwarsu shine jin daɗin duniya to wannan sune ba shahawa da Allah ya faɗa anan don haka kaga a waɗannan sifofi guda biyu adha'us salat da wattaba'u shahawat an hada dukkan wasu sifofi waɗanda suka kunshi miyagun halaye da ɗabi'u sawa'un wanda suka suke da alaka da zuciya ko suke da alaka da ayyuka wato shirka takan samu yayin da mutum ya tozarta sallah yakan iya fadawa cikin shirka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bainar rajuli wa bainar shirk tarkus sallah tsakanin mutum da shirka shine barin sallah waya bainar rajuli wa bainar kufri sallah salah al'ahdu alladhi na wa bainahum as-salah faman hafa faqad kafar bai ce abin da ke tsakaninmu da su wato wanda ba musulmi ba abin da ya rabe tsakaninmu da su shine sallah wanda duk yayi watsi da ita to wannan ya bar musulunci saboda haka barin sallah shine matakin farko na fada cikin kafirci shi yasa da yawa daga cikin malamai magabata daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suke da fatawar cewa mutumin da ya watsar da sallah ya daina yi to wanda ya fitar da kansa daga cikin tawagar musulmi wato ba sai ya fito ya ce na kafirta ba na bar musulunci matukar dai zai bar sallah to wanda ya bar ya bar musulunci suka yi hujja da irin waɗannan hadisai da muka ambata bainal abdu wa bainash shirki tarku salah ko al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman ka hafa ƙarƙafar. sannan suka ce kamar wannan ayar ita kanta tana nuna mana cewa wanda duk ainihin ya bar sallah ya daina yin ta to wanda ya bar musulunci ya zaɓi barin musulunci suka ce gashi inda Allah subhanahu wataala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya fa sawfa yalqawna gayya Allah ce da sannu za su hadu da mummunar azaba alghayyu dinnan malamai sun yi masa fassara daban-daban wasu suka ce alghayyu ana nufin asharru wato zai hadu da sharri shine mummunan sakamako ranar gobe kiyama wasu suka ce alghayyu ana nufin al'azabu shadid ko mudha'afatul azab za a ninninka masa azaba zai hadu da azaba mai tsanani wasu kuma suka ce alghayyu wani kwazazzabo ne a cikin a can karkashin jahannama wanda yake da ɗoyi yake da wari wasu ma suka ce ita kanta wuta wutar jahannaman tana neman Allah tsare ta da gare shi to shine malamai suka ce to kaga idan har mutum ya kai a jefa shi cikin wannan guri babu shakka laifin da ya yi ba zai kasa kafirci ba ba zai yi a ce laifin da bai kai kafirci ba an jefa shi wannan wato an kai shi can can ƙasa a cikin wuta an jefa shi alama ce da take nuna cewa wannan ya fita daga cikin tawagar musulmi musulmi ko da za a sa su wuta to amma ba za a kai su cancan kasa ƙasa ba wannan cancan kasa ƙasa guri ne wanda yake na kafirai sannan suka ce har ila yau a cikin ayar Allah subhanahu wataala a gaba ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tuba yayi imani kuma ya aiki na kwarai suka ce to fadar Allah subhanahu wataala da yace wa amana ya shardanta yayi imani suka ce to kaga da a ce imanin sa yana nan to ba za a ƙara sa masa wani sharaɗin imani ba zai zama tahsilul hasili idan daman can yana nan a mumininsa duk da ya bar sallah amma bai fita daga zaman tuwarsa mumini ba to don menene wajen tubarsa za a ce ya yi imani suka ce to tun da har aka ce sai ya yi imani to wannan yana nuna cewa ashe da ya bar sallah imaninsa ya gushe suka ce to wannan aya ita kanta tana nuna cewa mutumin da ya bar sallah ya daina yin ta ya yi watsi da ita akwai bambanci tsakanin wanda yake wasa da ita yau ya yi ko ya riga jirkin ta ko ba ya tsaya yi ta da wanda kwata-kwata ya yi sallama da sallah ba shi ba sallah ba ya sallah to yawanci malamai suna magana akan wanda ya bar sallah a tarikus salati bil kulliya wanda ya bar sallah gaba daya ba wai wanda yake tahawun yake wato sassauci ko wasa da ita ba to Allah subhanahu wataala ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai wanda ya tuba wannan yana nuna cewa kofa a buɗe take ga duk waɗanda suka fada cikin irin wannan mugun hali ubangiji bai toshe musu kofar tuba ba har yanzu akwai dama da take da ita su dawo in suka tuba Allah subhanahu wataala zai karbi tuban su zai yafe musu sawa'un shirka suka yi kafirci suka yi saban Allah suka yi bid'a suka yi ko ma wani irin laifi za su yi matukar za su dawo su kwankwasa kofar ubangiji Allah zai bude musu ubangiji wata ala ya yi kira ga bayinsa gaba ɗaya waɗanda suka zarme wajen saban Allah cewa kada su fitar da kauna daga samun rahamar Allah kada su fitar da kauna daga samun rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya saboda haka wanda duk zai tuba yayi imani ya dawo ya gyara aikinsa ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafai da manzanni da ranar lahira sannan ya yi aiki kamar yadda manzannin Allah suka zo da shi fa'ula'ika ya kulonar jannata to waɗannan su ne suke shiga aljanna wala yi zulamu na shai'a kuma ba za a rage musu komai ba saboda altaubatu ta jubbu ma kablaha duk wanda ya tuba to abin da ya a baya duk an kankare masa shi wato duk abin da ya yi na laifuffuka ubangiji zai musanya masa waɗannan laifuffukan da kyawawan ayyuka ula'ika sai Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne Allah yake canza muyagun ayyukansu su koma kyawawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin musnad imam ahmad annabi yana cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la hadisi ne hasanun bi shawahidihi wanda duk yake tuba ya bar zunubi to kamar baya da zunubin ne saboda haka waɗannan da suka yi wasa da sallah ko suka tozarta ta suka yi watsi da ita suka kama bin soye-soyen zukatansu da sha'awa-sha'awansu idan da za su zo su tuba to Allah subhanahu wata'ala zai shafe musu duk abubuwan da suka yi a baya za a buɗe musu sabon fayil ubangiji subhanahu wata'ala mai karamci ne ubangiji mai haƙuri ne fa'ula'ika yin hulun aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna a nan aka kawo ula'ika ula'ika lamiri ne da ake ishara da shi zuwa ga nesa na nesa ce ula'ika waɗancan an yi amfani da lamirin da ake ishara da shi zuwa ga nesa don a nuna nisan darajarsu da tsololuwar martaba da suka samu a gurin Allah subhanahu wata'ala bayan sun tuba kaga wannan kamar kwadaitarwa ake yi cewa su tuba idan suka tuba za su dawo su zama masu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala za su da ubangiji ya ɗaukaka matsayin su kasu zaci cewa in sun tuba za a riƙa yi musu kallon cewa ai da waɗannan masu laifi ne kamar yadda jahilai suke yi wa mutumin da ya tuba ya dawo a riƙa cewa tubabbe sauraka ana masa ganin wani haka haka dai to wannan a gurin Allah ba haka bane a gurin Allah ba haka bane da yawa daga cikin manyan sahabbai da suka samu tikitin aljanna ai tuba suka yi sun tuba daga shirka da can da su ake bautar gumaka wasu da cikinsu sun kashe rai ba bisa haƙƙi ba sun yi kaza sun yi kaza amma kuma da suka zo suka karɓi musulunci suka yi aiki da shi sai gashi Allah ya ba su tikitin aljanna tun suna duniya saboda haka a ce ma mutum ya taɓa ɗanɗana laifuffuka sannan ya watsar ya dawo ya shiga aikin Allah wannan yana nuna jarumtarsa yana nuna ya yi yaƙi da shaidan ƙwarai da gaske ya yafi ƙarfinsa kai da Allah bai jarrabe ka wannan ka yi wa Allah godiya ba ka sani ba in aka jarrabe ka da abin da aka jarrabe shi da shi shin ka dawo kai ba lalle bane kai zaka iya tankwara zuciyarka ka dawo to shi ya yaki zuciyarsa har ya dawo kuma ya kama hanyar kwarai to ya kamata wannan ya zama abin yabo ne tare da shi ba abin kushewa ba Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su za su shiga aljanna aljanna a nan alam ne ala'a bana suna ne da yake nufin gidan lada gidan sakamako da Allah ya tanada wa masu aikin kwarai amma ba ana nufin aljanna ɗaya ce za a bashi ba a aljannatai ne gidajen aljannatai ne da yawa da Allah subhanahu wataala zai mallaka wa duk wani dan aljanna kakkaza ta aljannar ka kwaya ɗaya ce a nan aljanna da aka faɗa shi yasa gaba za a ce jannati adni an ce aljanna kuma gaba aka ce jannati adni gidajen aljannatai na dawwama dan nuna maka aljanna ba ɗaya bace akwai hadisi da yazo na Anas ibn Malik hadisin umu haritha wadda take ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe ɗanta a yakin badar shi haritha sai ta zo take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ka san abin da ya sami haritha wato lokacin ana yaki an harbo wata kibiya sai ta ainihin ta yi batan kai sai ta same shi ba wa shi aka nufa da harbin ba sai ya same shi sai ya mutu to shi ne ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ka san irin matsayin da haritha yake da shi a zuciyata to ka san irin sanda nake yi ma wannan danawa ga kuma abin da ya same shi fa in kana fil jannati falam abki alaihi tace in yana aljannatu shikenan ba zan yi masa kuka ba wa illa sawfa tara ma asna in ko ba aljannatu za ga abin da zan yi saboda haka yanzu tana so ta ji ina danta yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habiltiki wato kin yi wabi ko mahaifiyarki ta yi wabinki a jannatun wahidatun hiya wa ya gaya miki ma aljannat ɗaya ce innaha jinanun kathira aljannatan da yawa ba faɗaya ba ce wa innahu fil firdausil a'la kuma ɗanki yana can a firdausi maɗaukakiya saboda haka kakki damu za ka ga ba magana kuka sai dai ta guda kuma to wannan togaciya da Allah subhanahu wataala yana yin ta a gurare daban-daban da yake faɗar masu laifuffuka manya-manya sai kuma ya togaciya wanda yake nuna ƙofar Allah a buɗe take kamar inda Allah yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima Allah ce waɗanda ba sa haɗa Allah da wani suna bauta wa Allah da wani kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi wala nuna kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika yalka athama wanda duk haka ya aikata wani abu daga cikin waɗannan to zai gamu da mummunan sakamakon aikinsa yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba ranar gobe al-qiyama wa yakhlud fihi muhana kuma ya dawwama a ciki yana wulakantacce to sai Allah ya ce illa man taba amma sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai to wannan sune Allah yake canza miyagun ayyukan su su koma kyawawa yace wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai saboda haka kofar ubangiji a buɗe take ga dukkan wanda yayi aiki ba daidai ba ya tuba kaga anan a ba kawai mutum da baki ya ce ya tuba ba ayyukansa su nuna ya tuba shi yasa ka ga an ce illa man taba wa amana wa amila salihan ko wa amila amalan salihan saboda ka shi ita tuba ba wai kawai da baki ake yin ta ba ana yin ta da baki da zuci da gabbai gaba daya zama haka idan bakin ka ya furta ka tuba zuciyarka ta kudurce wannan tubar zama ka yi ta da gaske sannan kuma a ga canji a ayyukan mutum Allah ce jannata adnin jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله يجي جنات عدن الجنتي ندوما نزما دندن التي وعد الرحمن عباده بالغيب wanda Allah mai rahama ya yi wa bayansa alkawari da su bilgaibi duk da ba sa gani ko duk da ba su gani ba inna hukana wa'aduhu ma'tiya lalle shi alkawarinsa ya kasance mai zuwa ne ko wanda ake riska ne la yasma'una fiha halaguwan illa salaman ba za su taɓa jin yasasshiyar magana a cikin aljanna ba sai dai salaman aminci walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kuma suna da arzikinsu ko abincinsu suna samu a cikin ta safe da yamma tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljannar da muke gadarwa bayinmu wanda a cikin su ya kasance mai tsoron Allah to Allah subhanahu wataala ya gaya ma yake ci gaba da faɗa mana cewa ga dukkan wanda ya bar shashanci ya bar tozarta sallah ya bar bin sha'awar soyayyan zuciyarsa ya dawo ya yi imani ya aiki na kwarai to yana da aljanna kuma za a ba shi sakamakonsa cikakke ba tare da an rage masa komai ba sannan aljannan nan ba guda ɗaya ba jannati adnin za a ba shi aljannatai ne wanda na zama ne dindindin wato zama ne dindindin ba wai aljannatai ba ne wanda za a shiga a fita allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib aljannatai da Allah mai rahama yawa bayansa alkawari da su bil ghaibi bi ghaibi a tare da ba su gansu ba amma sun yi imani da abinda Allah ya yi musu alkawari cewa zai ba su suka yi imani da cewa Allah zai ba su wannan gidan aljanna din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa hadisin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar yadda mala'iku suke yawo suna zuwa su samu masu ambatan Allah suna girmama Allah in sun koma ubangiji subhanahu wataala ya tambaye mala'ikun ya ce ya kuka bar bayina ce mun same su suna girmama ka suna suna tasbihi suna ambatanka suna yabanka to a ciki yake tambaye su mai kuma suke roƙo ce suna roƙon aljanna sun taba ganinta ce ba su taba ganinta ba ce to me za, me kuke zaton da sun ga aljannar su haka ba su ga aljanna ba amma kuma sun yi imani sun yarda da abin da alqur'ani ya gaya musu na cewa akwai aljanna da manzanni suka faɗa musu na cewa akwai aljanna suna yin aiki don wannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce allati wa'ada ar-rahmanu ya ambaci sunansa anan ar-rahman ya ya zabi sunansa ar-rahman ya ambace shi anan dan a nuna maka cewa ita wannan aljannar abin da ke cikin ta rahama ce wacce ba ta yankewa rahama ce wacce ba ta yankewa saboda me saboda daga ar-rahman take rahamar ubangiji kuma ta yalwaci komai sannan rahamar ubangiji ba ta da iyaka saboda haka a cikin aljanna ubangiji ya tanadar musu ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar shi yasa a wani gurin ubangiji ma yake kiran aljannar rahama gaba daya amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah ce waɗanda fuskokinsa suka yi fari fat a ranar to suna cikin rahamar Allah anan me ake nufi da rahamar ita ce aljanna ubangiji ya kirawo ta rahama saboda rahama ce ta dindindin ba ta wani dan lokaci ba ce allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu ibadahu anan bayansa ubudiyya ce ta uluhiyya ba ubudiyya ta rububiyya ba ubudiyatu uluhiyyatihi suna bautawa Allah ne suna yin imani da Allah su bauta masa su yi masa biyayya bisa bisa radin kansu da zabin kansu sune bayan da ake nufi anan ba ibadahu bi ma'ana abidur rububiyya ba abidur rububiyya kowa bawan Allah ne ya ki koya so in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda haka duk sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu bayan Allah ne to ba wannan bautar ake nufi ba ana nufin bayan Allah waɗanda suka miƙa wuya da zaɓin kansu ba waɗanda suka miƙa wuya sun ƙi ko sun so ba su ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya yabe su da wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'alal ardi hauna to waɗannan su ne Allah subhanahu ta'ala ya musu alkawarin aljanna bil ghaibi bil ghaibi ko dai shi ba basu shi ba ya musu alkawari kuma sun yadda ko ku a su ba su ga aljanna ba amma sun yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya gaya musu cewa akwai aljanna ko ku a labarin aljanna da ake gaya musu da abin da ke cike da ita na ni'imomi sun yarda da wannan duk da cewa ba su gani ba to waɗannan su ne Allah subhanahu wataala yake ambata anan yace innahu kana wa'aduhu ma'tiya lalle shi Allah alkawarinsa abin zai kewa ne wato za a sami an dai Allah ya alkawari to sai an ga wannan ubangiji baya saba alkawarinsa ma'atiyan ko dai atiyan ko kuma allazi yasiru ilaihi alibad wato wanda bayi za su sami za su riske shi duk abinda za ka riske shi to kamar zai zo gare ka ne don haka alkawarin ubangiji subhanahu wataala alkawari ne tabbas ayoyi da yawa sun ƙara tabbatar da wannan ma'ana kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa'adallahu la yukhlifu wa'ada walakin da aktharan nasi la ya'lamun alkawarin Allah Allah baya saba alkawarinsa da yawa daga cikin mutane ne basu su san da haka ba rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm alqiyamati innaka la tukhlifu almi'ad fastajaba lahum rabbuhum Allah ce suka ce ya ubangiji ka bamu abin da kai mana alkawari a bisa harsunan manzanninka kada ka wulaƙantar da mura na gobe kiyama kakka kunyata mura na gobe kiyama domin kai ba ka saba alkawari Allah sai ya ansa musu ya ba su wannan abin saboda haka ubangiji subhanahu wataala alkawarinsa tabbatacce ne lahum ma yasha'una fiha wa lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dan mas'ula saboda haka ubangiji alkawarinsa mai zuwa ne ce la yasma'una fiha lagwan ba za su ji yasasshiyar magana a cikin aljanna ba illa salaman sai dai su rika jin aminci wato gaisuwa ta aminci ba za su taba jin maganar da za ta bata musu rai ba babu maganar bacin rai a cikin gidan aljanna babu mu yasasshiyar magana babu maganar da ta danganci saban Allah a cikin aljanna babu wata maganar da za ta sa mutum ya kwana cikin damuwa da bakin ciki dan ya jita, ta babu wannan abin da ke tsakanin yan aljanna shine salaman salaman aminci aminci la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama yan aljanna ba sa jin wata yasasshiyar magana a tsakaninsu sai dai salaman salaman salaman salaman mala'iku da za su zo su masu same su abinda za su yi musu ta yi musu kenan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa baddar uqbad dar salam saboda haka abinda za su ji ne aminci abinda yake cikin aljanna aminci ne babu wani abinda zai zai kawo wa ɗan adam dugun zuma masa hankali ko ya tahar masa da hankali a cikin gidan aljanna maganganu ne za su ji masu daɗi wala hum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kuma suna da abincinsu za a rika ba su abincinsu da arzikinsu da bukatunsu safe da yamma a nan malamai suka ce an faɗi safe da yamma don a nuna maka wato a kwatanta maka abin yadda za ka fahimta amma a aljanna babu dare babu rana saboda haske ne ai zuwan dare tafiyar haske shi ke kawo dare to aljanna don haske ne saboda aka ba maganar ba maganar dare to amma na an ce safe da yamma dan a kusanto maka da abin ka fahimci cewa suna samun abinci a koda yaushe wasu daga cikin malamai suka ce mai babban mai jin daɗi a cikin larabawa lokacin da alkur'ani yake sauka shine wanda zai ci abinci da safe kuma ya samu na dare ya ci to wannan shine babban mai holewa wanda yake cikin ni'ima to shi yasa sai alkur'ani ya sauka yake musu kwatance da abin da suka sani wasu kuma suka ce aka ce a larabci aka ce bukuratan wa ashiya ko aka ce safe da yamma ana nufin dimin da'iman ana nufin koyar da yaushe kamar mutum ya ce ana inda fulan sabahan wa masa'an duk in ka je kana nema na za ka same ni a gurin wane safe da yamma ma'ana koyaushe yana wannan gurin baya kaucewa to Allah subhanahu wata'ala ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wanda ita ce aljanna wacce muke gadarwa bayanmu daga cikinsu wanda ya kasance taqiyan mai tsoron Allah wanda yake kiyaye dokokin Allah ubangiji subhanahu wataala zai gadar masa da wannan gidan aljanna Allah subhanahu wataala ka sa muna ciki a ah, wannan ce aya ta ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya ba mu damar nasara a wannan shekara da fatan abinda duk muka faɗa na daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba bamu ladan abinda muka yi na kuskure ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya allazi bi ni'matihi tatimmu salihat da dukkan wani abu na kirki baya yiwa sai da tallafinsa da agajinsa ubangiji saboda haka muna yi masa godiya bisa ga wannan dama da ya bamu ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya ya bamu wannan dama har muka samu haduwa irin wannan guri a cikin kwanaki 27 muna karanta littafinsa muna fatan abinda muka karanta na cike zan jagora gare mu zuwa ga samun yardarsa da rahamarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da shi abinda muke kai na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu ikon gyarawa kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yashkurullah man la yashkurun nas wanda duk baya yi wa mutane godiya to ba zai yi wa Allah godiya ba don haka muke gaddabar da godiyar mu ga dukkan waɗanda suka tsaya suka bada da gudunmawa wajen tafiyar da wannan karatu a wannan jiha da sauran jihohi da suka aka tallafa farko muna mika godiyarmu ga gwamnatin jihar Bauchi wanda a koda yaushe ake samun goyon bayanta da tallafinta wajen tafiyar da wannan wannan karatu nan da masarauta ta nan Bauchi wanda shi kansa mai mai martaba sarki a duk shekara zai karbi wannan bakunci namu sannan kuma ya karrama mu ya ainihin albarkaci wannan karatu namu muna yi masa fatan alkhairi hakanan a kungiyar izala ta jiha kungiyar ta jama'ati bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Bauchi wanda ita ce ta dauki gabarin wannan karatu ita ma Allah subhanahu wataala ya washi agororin ta sakamako mafi alkhairi akwai daidaikun mutane da suke taimakawa su ma kuma sun taimaka wajen tafiyar da wannan karatu muna musu fatan alkhairi daga ciki akwai alhaji aym shafa akwai dr dabo akwai alhaji muhammad sade akwai honorable fanti akwai mai girma sa'in bauchi alhaji bala malami da kuma alhaji umaru yami babban mai masauki muna yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa musu ladansu a cikin sikelinsu ubangiji subhanahu wata'ala ya musu kyawar rayuwa duniya da lahira Allah ya albarkaci zurriyarsu kamar yadda muke miƙa godiyarmu ga kafofin watsa labarai waɗanda suka yada waɗannan karatuttuka a gurare daban-daban a nan jihar bauchi muna miƙa gudunmu ga sunna tv ƙarƙashin jagorancin dr ibrahim a disina allah subhanahu ta'ala ya musa kayya akwai batv akwai global fm da brc jama'are wanda dukkansu su ma sun taimaka wajen yada waɗannan karatuttuka lokacin da ake yin su ba ƙaƙƙautawa allah ya saka musu da alkhairi a kano akwai rama radio da feramin radio wanda karkashin tallafin sautul haq su ma suka yada wannan karatu allah ya saka musu da alkhairi akwai dala fm wanda galaxy transportation and construction company suka ɗauki nauyi su ma allah ya musu sakayya ubangiji su wani wata'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai express radio ita ma a kano wanda akawunta general uh, hajiya aisha muhammad bello akawunta ta jihar kano ta dauki nauyi su ma ubangiji subhanahu wata'ala ya musa kayya ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani haka nan ray power ita ma a kano uh, wanda wani bawan allah shi ma ya dauki nauyi allah ya musu sakayya bayan su akwai uh, a nan sakkwato a nan sakkwato akwai gidan rediyon garkuwa garkuwa fm da kuma wani bishop fm su ma sun yada wannan karatu allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi a jigawa akwai fm dutse wanda mai girma sanata ubale shitu ya dau nauyi su ma allah ya musu sakayya da alkhairi kamar yadda muke mika godiyar mu har ila yau ga rediyo na ama fm ko fm na maradi na nijar su ma muna yi musu addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu askeli da wannan ɗawainiya da suka yi ta yi akwai yan social media su ma suna nan suna ta ture-turen karatu kullum muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi akwai yaranmu da suka rika ɗauka da waɗanda suka rika abin nan sawa a facebook suna live live mai kuke ce masa live stream ne ko menene to su ma Allah ya musu sakayya da alkhairi ubangiji ya sa musu a mizani akwai eh, yan alhawariyun da in sautul haq wanda su ma sun taimaka kwarai da gaske a Kano wajen ganin cewa wannan karatu ya shiga ko ina da ina mutane da yawa sun samu sauraron sa sannan muna mika godiya har ila yau ga jami'an tsaro kamar hukumar road safety da hukumar 'yan sanda da hukumar jami'an fararen kaya na ss da kuma eh, sojoji wanda dukkaninsu sun ba da gudunmawa wajen samar da tsaro a lokacin da ake wannan karatu da kuma wasu gurare da ake karatuttuka a wannan jiha da sauran jihohi Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi duka waɗanda suka taimaka wajen ganin karatu irin wannan ya shiga ubangiji subhanahu wata'ala ya kai musu ladan su kuma muna fatan ya zan lada ne ba mai yankewa ba duk sanda aka sa karatun nan aka ji ko wani ya yi aiki da wani abu da ya ji daga karatun nan ladan zai kai gare su game da muke addu'a ga shugaban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya dada shi gida lafiya a shugabanninmu ubangiji subhanahu wata'ala ya musu kyakkyawan jagoranci ɗora hannunsu bisa ga abin da yake maslaha ga talakawansu Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri da juriya haka nan kuma muna addu'a ga dukkan waɗanda suka nemi addu'a daga wajenmu ubangiji subhanahu wataala biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu kamar da muke addu'a ga dukkan musulmi na ko ina a duniya ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar musu da zaman lafiya a kasashen su ubangiji ya kawar musu da dukkan fitintunu Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan karatu yan uwa da suka zo daga Kano da sauran jihohi domin halartar rufe wannan karatu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma ya mai da su gidajen su lafiya ya saka musu ayyukansu da wannan sa'ayi nasu a cikin mizanin ayyukansu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu a shekara mai zuwa da shekaru ma na gaba bi iznillahi a wannan wuri zan bar abun magana ga shugaban wannan zama domin a ci gaba da bayanan da ya kamata a yi السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka domin sauraron wannan tafsiri mai albarka a iya tsawon wannan wata na ramadan gashi kamar yau aka fara gashi yau an zo rufe wannan tafsiri muna fata allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace kamar yadda malam ya gabatar da jawabai to akwai 'yan takaitattun jawabai da za mu wato nemi waɗansu daga cikin shugabanni da kuma bakin da muka yi wanda za su ɗan zo su tofa albarkacin bakinsu akan abin da ya shafi wannan tafsiri da aka gabatar a wannan masallaci muna fata allah maɗaukakin sarki ya samu dace a mai jawabi na biyu wato za mu kira shi shugaban kwamitin tafsiri a doktor ibrahim adam umar disina wanda za mu ba shi ɗan mintuna ɗan kaɗan da zai gabatar da jawabin maraba na baki da suka samu isowa wato wannan rufe wannan tafsiri a shugaban kwamiti bismillah tafaddal mashkur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna maraba wa kowa wa kwada kowa amma muna fara maraba duk da yake cewa yau ne a ranar rufe wannan tafsiri wa babban malaminmu dr muhammad sani umar musa abu abdurrahman rijiyar lemo muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara saka masu da alheri haƙiƙa malam ya cancanci yabo a hakika muna ƙara godiya wa allah da ya ba mu malam da ya maye mana gurbin malam mu mutanen garin boci mun san irin alherin da malaminmu abu salim sheikh jafar mahmud adam ya kawo kuma wato hakan nan malamai suke allah yana shayar da da'awarsu da jinanansu tafiyar malam sai ka ce da'awar kara mame ƙara mata taki aka yi malam ya maye gurbin malam a gurare daban-daban kuma an kara bude wasu kafofi daban-daban su har akwai wannan gari mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam ya fara ubangiji Allah madaukakin sarki ya dawwamar da shi a nan garin Bauchi na ci gaba da mana wannan tafsirin duk da harhare da ake kawowa daga Kano da suna zuwa mota biyu uku na ga wannan shekarar za mu ringa iba musu iya adadin waɗanda za su ringa zuwa Allah ya saka da alheri muna maraba da sakataren gwamnatin jihar Bauchi kuma dokan Bauchi Alhaji Bello Shehu Ilela tare da uh, tawagarsa ciki har da mai ba gwamna shawara akan harkokin tsaro uh, wanda ya zo a matsayin uh, wakilin gwamna muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma ƙara muku godiya domin kamar yadda lokacin zuwa mala abdullahi dan jawabi mai dan da kura ya shigo cikin jawabai na ah, musamman na kukan da muka yi na yanda yanayin rayuwa ta sa bana ba a tallafa ba mai waya ko hakan ya saka gwamnatin jihar bauchi ta ji wannan damuwa cikin ikon Allah ba tare da bata lokaci ba aka e, share mana kukanmu saboda haka kun cancanci yabo kuma muna kara gode muku saboda manzon Allah ya ce duk wanda yake kyakkyawa a gode masa laman la yashkuru Allah laman la yashkuru nas la yashkuru muna godiya Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri muna godiya wa manya manyan mutane mala da wanda kake ganin su da waɗanda baka ganin su cikin waɗanda ba ganin su har akwai wanda kullum ina ganin su ya zo tafsirin nan shine shugaban ma'aikata na jihar Bauchi in yazo yakan shiga cikin mutane irin mu waɗanda muke gama gari ba za ka iya gane shi ba to irin su akwai mutane da yawa waɗanda na san su manya-manyan mutane ne masu daraja da alfarma saboda yadda Allah ya rubuta ma wannan tafsiri karbuwa suke dandazo su zo su shiga saboda haka kowa da kowa muna maraba da shi kuma kamar yadda kuka gani a cikin wannan shekara insha Allah muna fatar shekara mai zuwa ma za a ci gaba don mun san malam shi ya kantar da mu cewa kana fi'lu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima manzo Allah in ya fara abu baya bari khairul umuri adwa wa in qalla kana rasulullah sallallahu alaihi sallam idza fa'ala shay'an lazimahu so kuma mun san malaman mu ba wai a baki ne ake aikin ba an cire an ake karatun ba aiki ne da kuma karatu saboda haka insha Allah muna toshe kofar mahara in Allah ya da ba wani abin da zai faru mutanen Bauchi ku ya kwanta Allah ya saka da alheri Malam to alhamdulillah an mun saurari jawabin maraba daga shugaban kwamitin tafsir dr ibrahim adam umar disina kuma eh, malam ya yi dai duk jawabansa ya tabaibaye malam ta ko ta ina ya kawo masa hadisai <laughs> to Allah ya saka da alheri ah, mai jawabi na gaba shine shugaban ah, ah, jibois na bauchi state alhaji muhammadu inuwa dan asabe wanda shine za mu ba shi shi ma mintoci a takaice ya isar mana da sakonsa shugaba bismillah shugaba ne shugaba ya eh, yi shugaba ne ba kai ba na jiha muka kira shi ne aka kira eh, shi ne <laughs> eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da yardansa ya ƙaddace muka zo wannan lokaci kuma ya kawo mu wannan rana ta 27 ga wannan wata na ramadan 1438 muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba da iko wa babban malaminmu a sheik dr muhammad sani a rijiyar lemo ya zo nan ya gabatar mana da tafsiri malam ba abin da za mu ce sai mu maka godiya muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alheri kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya albarkanci dukkan zuriyarka wannan irin karamci da kake mana ba mu isa mu saka maka ba sai dai mu yi maka addu'a wannan addu'a za mu ci gaba da yi muna fata allah maɗaukakin sarki a dukkan rayuwarka allah ya sa ya zanto ya yi maka jagora a ciki sannan ina gabatar da godiya na ga dukkan sauran 'yan uwa wato malamai waɗanda suke gabatar da tafsirai a ko ina suke a cikin najeriya musamman jihar mu ta bauchi muna fata allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya da alheri wannan aiki da suke yi allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri to babban godiyan da za mu yi shi malam ya riga da ya gama godiya gaskiya duk godiyar da za mu ce za mu yi a ah, duk malam ya riga da ya gama mana mun huta akan wannan muna fata Allah maɗaukakin sarki ya albarkanci wannan karatu da muke yi illa iyakaci waɗanda za mu ƙara jaddada godiyanmu gare su su ne 'yan agajinmu da kuma 'yan midiya da kuma 'yan jaridunmu waɗanda suke yaya ta wannan al'amari su ma na san malam baya bai bar su a baya ba duk ya ambace su amma dai ina ƙara godiya gare su irin wannan ayyuka da suke yi dare da rana allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri a ƙarshe mu masu halartar wannan wuri ina mana fatan alheri allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da an ka da mu Allah ka sa da an ka karantar da mun nan ya zanto ya amfane mu kuma ga watan ramadan ya riga da ya tafi abinsa saura ɗan kiris ne muna fata irin darasin da watan ramadan ya koyar da mu ya yan uwa mu yi ƙoƙari mu jure a sauran watannin mu riƙe shi ya zanto mana fa'ida wanda zai amfane mu ba yanzu muna ta kyautata aiki ba da zaran ramadan ya tafi kuma ya zanto kuma mun yanke saboda haka muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk kowa da alheri musamman shugabannin da suka yi halattar yau da kullum muna masu fatan alheri allah maɗaukakin sarki ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari jawabin <clears throat> daga shugaban jibu da muhammadu inuwa da asiri allah saka da alheri jawabi na godiya na gaba cikin shugaban jibu isbauci local gamma sheik imam ibrahim idris wanda shi ma za mu bashi yan mintoci kaɗan ya tofa albarkacin bakinsa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله to na mai biyayya ga dukan matakan gaisuwa na fatan za ku yi haƙuri saboda lokaci ya tafi a madadin shugabannin wannan ƙungiya mai albarka musamman shugabannin wannan masallaci da sauran jama'a da muke sauraron wannan karatu muna gabatar da godiyarmu da addu'armu ga sheikh dr muhammad sani umar rijiyar lemo tare da alaramma mai ja masa baki wato alaramma abubakar muhammad ibrahim rariya bauchi allah ya saka musu da alkhairi mafificin alherinsa amin hakanan muna gabatar da godiyarmu ga 'yan kwamitin kula da tafsirin wannan masallacin juma'a na gwallaga game da namijin kokarin da suka yi allah ya saka musu da alkhairi godiya ta musamman wa gwamnatin jihar bauchi dangane da irin goyon baya da tallafi da take yi mana a duk lokacin da muka nemi taimakonta akan dukkan wani hidima namu na addinin musulunci wanda ya bijiro Allah ya saka da alkhairi Allah ya muku jagora amin ya zama wajibi miƙa godiya ta musamman da waɗansu muhimman mutane waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan tafsirin kamar na ɗaya kamar yadda na ce gwamnatin jihar bauchi na biyu dr danjuma dabo na uku honorable yakubu marafa marafan bauchi na hudu honorable adamu fanta dan majalisar jiha da kadi wada yusuf da alhaji ahmad umar da alhaji muhammad abubakar sade usman da alhaji aliyu aminu garu waɗannan bayin allah mutane da yawa sun taimaka amma dai waɗannan ba za mu iya mancewa da su ba da sauransu har yanzu ba za mu gushe ba da gabatar da addu'armu ta alheri wa masu girma tsofaffin gwamnoninmu guda biyu na jihar bauchi wato alhaji ahmadu adamu mu'azu walin bauchi da malam isa yi guda mutawallin bauchi da mai girma tsohon ministan abuja sanata abdulkadir bala muhammad kauran bauchi dangane da manyan ayyuka na alkhairi da suka gabatarwa wannan masallaci muna godewa muna kuma ƙara yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi a yanzu ga wani bawan Allah mai suna injiniya Bala Hussein Wunti tare da sa bakin wasu bayin Allah kamar su Alhaji Shehu Abdullahi da Farfesa Ahmad na yaya sun roƙa mana shi yana ta shimfiɗa mana interlocking a nan wajen sallar idinmu da kuɗaɗe masu yawa Allah ya saka masa da alkhairi sannan mai girma shugaban majalisa ma ya aiko da tura mai ɗari don tallafa wa marayu kuma an ba da kwamitin kula da marayu allah ya saka da alheri a kusa da ƙarshe akwai 'yan uwanmu na mararraban liman katagu sun zo jiya sun sanar da mu cewa wani bawan allah ya saya musu mota hilux babba sabuwa mai kyau don zuwa gabatar da wa'azi sannan kuma mai girma sanata ali wakili fagacin bauchi ya saya musu babban janareta don su sa a masallacinsu allah ya saka musu da alkhairi a ƙarshe muna godiya wa 'yan agaji da suke aiki dare da rana a wannan masallaci saboda kare dukiyoyi da lafiyar jama'a kuma lokacin sallolin nan duka suna nan har asuba da dukkan kafofin watsa labarai na musamman da suke mana aiki don a yada wannan karatu da ake ci gaba da yinsa da daukan da masu daukan nauyin sanyawa a a gidan rediyo da talabijin irin su alhaji shehu buba umar irin su alhaji aminu mai gari da sauransu allah ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga mai martaba sarkin bauchi kamar yadda dama dokta ya riga ya gabatar kullum suna karban mu hannu biyu kuma suna taimaka mana a yanzu muna tare da hakiman mai martaba sarki ga mai girma marafan bauchi ga sa'in bauchi wanda na ganin su ne ma za su wakilci ba daga baki ɗaya ga sarkin kudu ma ashe <laughs> to allah ya saka musu da alkhairi kuma a ƙarshe muna roƙon wanda ya samu wani ɓacin rai a wannan kwanaki da muka yi muna sauraron karatu da su a wannan wuri zai yafe mana kurakuran da aka samu tunda da mu 'yan adam ne ba za a kasa samun kuskure ba muna fata allah subhanahu wata'ala zai yafe mana kurakuranmu gaba daya allah ya karba mana dukkan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kuma kurakuranmu ya yanta mu ya albarkaci wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu ikon aiki da karantar wanda muka ji a wannan zama na tafsiri da ya gabata Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jihar mu ta Bauchi da Najeriya ga baki daya Allah ya taimaki musulunci da musulmai a ko'ina sannan kuma yadda muka halarci murnar ajiye tafsirin wata ramadan na wannan shekara muna fatan za mu sake halarta in allah ya so ya yarda waɗanda kuma suka rigaye mu allah ya gabarta musu mu kuma allah ya ba mu sa'an tafiya allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum to alhamdulillah mun saurari <clears throat> jawabin godiya daga shugaba na jibu bauchi Ah, Allah ya saka da alheri a ah, ajandar